ukwezi kwa nyakanga wari umunsi wahariwe kuronka amakuru canke kuyashikira kuri uwo munsi nyene nk'uko mwagiye murabyumva ku maradiyo yacu ku harasohotse itegeko rivuye mu rwego rujejwe gucungera uko ibimenyeshamakuru bikora aho amaradiyo ashika kuri atatu twavuga nka rpa bonesha fm na renaissance mbere n'imbonesha kure renaissance zaciye zakwa uruhusha rwo kubandanya zikorera hano mu gihugu mbere ccb fm plus isanzwe yari bikorera utwabo nayo ne mukaba mwumvise ko yahagaritswe amezi ashika kuri atatu none nubwo wari umunsi wahariwe kuronka amakuru no kuyashikira kuri iryo genekezo rya mirongo nyakanga none kwigenga kwimenyesha amakuru mu burundi rwifashe gute ni gute umuntu yoshikira abegwa bose no gutanga amakuru mbe abanyagihugu nako abamenyesha amakuru baroroherwa mu kuronka inkuru iyo bariko barakora ivyabo ni giki ubwo gwego sense turetse yuko kenshi usanga rufata ingingo abamenyesha amakuru canke ibinyamakuru bivuga yuko ari ukubahohotera bakora ku kugira nabo boroheze abamenyesha makuru gukora ibyo bibazo nibyo twashimye kurongera inyishu imbere yuko duha umurongo mwebwe abarundi mudukurikirana kuri website 3 akaburungu isanganiro akaburungu Orenage twa twatumiye ngaha icegera curongoye ugwego sense akambere n'umuvugizi wago akaba ari Medivine niyo kwizigirwa turaza kumwakira mukanya kino kiganiro rero gihagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Emetuse Mitebutsi nkuko musanzwe mumenyereye kuri micro ni medal niyo nkuru sangwe cards. reka rero tugaruka hano muri studio madame Medivine niyo kwitsigirwa musanzwe muri cegera curongo essence mbere nimwe muvugira n'ugo gwego reka mbanze ndakuramutse ndaguha nikaze muri kino kiganiro karadiridimba murakoze cyane nanje mhm. ndongiye kubaramutsa Mhm. yego sangwa ikaze reka tujye neza na neza mu idonido rya kino kiganiro kuko turafise umwanya duca duha murakoze cyane rwose nk'uko ubuvuze kuri uku rwego rwa sense mhm. ari urwego muzi rujeje kugenzura ibimenyeshamakuru uko bikora ngaha mu burundi turakenguruka cyane rwose aho bigeze abamenyeshamakuru ukuntu babandanya bigenza bagerageza kubahiriza amategeko n'akarangamutima k'uwo mwuga muri kano kandi mbese mfatiyeho n'akajya ko kubakengurukira kw'abamenyesha amakuru kuko n'ukuri ni umwuga w'icubahiro niko jeno ubivuga ni nayo turiho turagerageza tuvuga tuti bagende bahindura bimwe bimwe bagende bisunga amategeko ni ukugira nejo nejo bashoboye no gushika n'ahandi hantu imbere ntibize bibi ibintu bishaje kuko namwe murabizi umwuga wanyu umwuga wo kumenyesha amakuru turawubahiriza kandi turawuzi akamaro ka umuntu wese haba mu budandaza haba umunyapolitike haba umurimyi arakeneye kumenya amakuru rero twebwe muri rusange tubona byifashe neza mhm. mbega ni igiki mufasha twebwe abamenyesha amakuru kugira natwe dushikira amakuru ngira mwarumvise kuri iryo ngezo rya mirongo irindwi n'umunani abamenyesha amakuru bidoga hariho ubu intara cyangwa amakuru bino usanga bajya baba bajejwe intwaro ati we genda je byo ntabyo nzi canke ngwino iyo komine batoye mu yandi makomine ivyo nibaza yuko bitariko biraba nkuko uvuga ngo baba bafise ibaranga ko jewe harawo maze kuronka bataba bafise ibibaranga arivyo tumaze iminsi ko turavuga tuti nimugerageze kugendana ibibaranga hama kandi iki na nasense ubwo rwego rube rukuzi kuko biranoroshe niyo tutabaje turavuga tuti e” koko n'umujournaliste koko n'umenyesha amakuru tukaraba mu bitabo byacu tugasanga aranditswemo hama kandi ikindi naco ni sekeza turiko turabwira abarongoye inzego bose abatwara uburere butandukanye kubabwira tuti abamenyeshamakuru iyo baje baba bashaka bafashe murabizi yuko si ugusaba uruhusha kugira urondera amakuru murabizi ko mwemerewe kurondera amakuru ariko kubamenyesha ko mwahashitse ubu murabizi igihe igihugu gihitiyemo hari igihe bashobora kuza binyegeza bavuga bati nabamenyesha cyangwa se abamenyesha ubu rero mbese yo batandukanya gute ko twese tura Abarundi cyangwa ugasanga abantu barasa rero kwimenyekanishwa avuga uti ndahashitse nayishaka iki nibaza yuko atawubukwankira kuko barabizi ko mubaho ivyo nakubwiye n'ivyashikiye je muri commune yitwa ya Giharo mu Rutana babwira ati mbe ni radio nahakani radio isanganiro je nahanse ko radio isanganiro ngo iza muri commune gushika naho birashika no mu rwego rwa sense ntacu twamenye kandi urumva tutera akama nabo bandi bose bazi baraborohereza ariko na mugihe umuntu ibisabwa mhm. murakoze cyane mwumvise ko turi kumwe n'umuvugizi mbere ni n'icegera cy'urongoye urwego rugezwe gucungira amakuru sense ari we Medivine niyo kwizigirwa tugaruke rero kuri iyi ngingo mwafashe mbere ndabona yuko eh, n'igikumu cari ikiwanyu icashoboye kwihuta kuboneka muri ico gihe kwabaye yuko tuvuga turi tube turahagaritse iyo radiyo amezi atatu kuko byaradutangaje ntibyari biri mu mico y'iyo radiyo ccbfm plus kuvuga amakuru ahengamye kuvuga amakuru aturira kuvuga amakuru twese tutashoboye kubyumvikana ngo tuvuge tuti ibi byagenze nitwaronse inyisho hama kandi urabizi isekeza ryo kugendera ibimenyesha makuru n'amaradiyo aho bikorera baragenda batanga impanuro kandi natwe murabizi ko turafise n'igice muri sensa ari nawo mutima twavuga ugenda wumviriza ibiba ku maradiyo yose si ubwa mbere baba bakoze ikosa baramaze kuronka ababakebura impanuro mugabo kuri ibi by'intangamarara je uvuga yuko bararenze umurongo bararenze ibyo bari bariyemeje rero muri icyo gihe igihano cyonyine cyashoboka cyoroshe cyari cyo kubahagarikira amezi atatu mhm. murizera ko bazobandanya gukora umwuga wabo bisanzuye nivyo tunabifuriza kakari na cana sense ijejwe kugira mufashe ibimenyeshamakuru makuru bishobora gukora vyigenga kandi vyorohewe mugabo bidahonyanga amategeko hejuru y'amategeko baba barasezeraniye nabo barabizi n'akarangamutima k'umwuga mm tugaruke ku radio bonesha FM tureke RP ya Renaissance zo zitari mu gihugu mugabo ah, muri muri iryo tangazo mwasohoye mwarerekanye neza yuko hari ibyategereza gusabwa ayo maradiyo atakurikije ariko amatwa dusumira bonesha fm yo ngo yari yaragerageje kugira irabe yuko yotezurirwa mbere ngira ngo byarashitse no ku rwego rwo hejuru rw'umukuru w'igihugu mugabo inyishu uno munsi ibonetse nuko izo radio ziciye zakwa ugo ruhusha ubwo abidoga canke abavuga bati nyabuniyo ngingo ntiyari bwagire kwifatwa bo bari kwihenda oya kiretse yuko ni ukwibutsa ko atawunezereza wose nubwo twari kuyugurura haba ari kubabara nubwo yugagwa haraba ari kubabara ariko twebwe icyo dushaka dushaka kubahiriza amategeko dushaka gushyira mu ngiro amategeko iradiyo bonesha cyo kimwe n'izo zindi zose ngira hariho n'umugwi mwari mwibagiye w'amaradiyo nyine yatswe uburenganzira bwo gukora yo yongera ntibyateye induru kuko atari bwatangure gukora ayo n'amasezerano nayo nayo mwavuga muti iyo mwayahuye ko atari bwanakore ariko ni ukubera tubahirije amategeko hariho ikiringo gitangwa iyo waronse urushaho gutangura gukorera mu gihugu utarenga iyo wakirenze barasubira bakakwaka urwo ruhusha ukazosaba ukundi gushasha n'aya rero aya maradiyo bonesha nayo hariho mu ngingo ya mirongo itanu ahavuga yuko iyi radiyo imaze amezi atatu idasamirana amezi atatu akurikirana idasamirana irakwa urwo ruhusha ikazusubira gusaba gushasha rero kuri ibyo ntitwokwirwa ndavuga ngo iby'ubutungane cyangwa iki mwarabibonye ko twanatanze n'igenekerezo rya mirongo itatu icyo gihe twako turavuga tuti bo bagashyiramo akigoro ibintu bakaraba ko abari mu butungane huba hageze kumara ikivamo tukamenya icyo turi bukore ariko iyi ngingo yafashwe yafashwe n'urwego sense kandi yigenga ntiyafatiye ngo ku byo abantu baba bari baravuga cyangwa ku byo oya yafatiye ku masezerano bonesha ifitaniye n'urwego sense Mhm. none kwico kiringo cyari kirenze ko umwanya munini mwari mwarindiriye ko kuyifata mu bisanzwe aho ikosa ribonekeye canke murabizi yuko ikintu cyose kigira umwanya wacu bakagihindura bagafata ingingo ibereye mm, bisigura yuko ngerageje kubumva ni uko ejo cyangwa hirya y'ejo barashobora kugaruka bagasaba uruhushya gushasha nta kibazo na kimwe kuko ayo maradiyo akwije ibisabwa baraza sense iguma hajya ni urwego ruri hajya rukora iminsi yose rwakira ayo madosiye n'ubu turafite n'andi madosiye y'amaradiyo aba ashaka kuza gukora mu burundu aba ariko arakora abantu baguma biyungunganya baravyiga bakabica ijya nino bakaraba bisanze wemererwa ugasubira ukemererwa ugakora basanze harimo utunenge vyo tumutemererwa namwe murabizi inyisha atari ego iba oya ndabibutse ko ikiganiro ari karadiridimba karadiridimba n'akana kaji wabo hano munsi tuko turabira hamwe uko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe hano mu gihugu cacu ego mwaramutse neza medale eh, ndaramukije na emedivine n'abatumire bose bandi bari kubumva isangane mwaramutse kaneziyusi nitwa kaneziyusi eh, karorero madame mhm. Eh, Kuri turatomboye kubona muje muserukira urwo rwego kudufasha muri kino kiganiro bwa mbere eh, nubwo medali yari yagukengurukiye ko wigo urumva abene iki kiganiro turagukengurukiye ku ruhande rwacu nanjye ndabakengurukiye cyane mm, eh, ni ukuvuga nk'uko dusanzwe tubizi tubibona no ngaha ahariho hose ni ukuvuga mu gihugu cyitwa ko kirimo demokarasi hariho eh, ibimenyetso bya demokarasi eh, ubwigenge bwo gushyikiriza amakuru bisa nk'uko bitera ikibazo si mu burundi gusa ni hirya no hino ku isi ugiye nko kuraba nk'icyegeranyo cya bibiri na cumi n'indwi cya rsf eh, kirateye isoni kirateye isoni sinobesha kuko hari ibihugu byinshi byagiye bisubira inyuma n'uburundi burimo none iki kibazo cya mbere mwo tubwira gute ingene uburundi butera buje inyuma muri iyi karasima ni kuvuga muri uru rutonde rwo kumenyesha amakuru ni ukuvuga guha abanyagihugu akaryo ko kuvuga ikibubakiye babicishije mu binyamakuru akagumana mhm. nibaza ko ari ngaho bihagaze hanyuma cyo cya mbere cya kabiri nacyo eh, tugiye kuraba muri ibihugu bigenda bitembagara cyane ni ibihugu usanga birimo ingorane za demokarasi urabona nk'igihugu ca birimani igihugu cy'uburusi cy'ubushinwa za Turkiya za korea Korea ya ruguru aho muri afurika ukaraba za ibihugu nka za eritrea ukaraba mbere no ngaho hafi yacu na tanzania cyasubiye inyuma gato umuntu agiye kubiraba akabona yuko umenga hariho isano ibihugu bifise ingorane zijyanye na demokarasi ni ukuvuga bafise eh, eh, aho intwaro zigomba kuzibya abantu zikazibya bo zitwara niho umenga haraboneka tugiye kuraba muri icyo cegeranyo nicyo cyerekana yuko ahubwo aho ariho eh, usanga mbere no ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwagiye busubira inyuma none ibyo mwo biduha ku muco hanyuma ngarutse rero kuri aya maradiyo y'iwacu nayo eh, murabona aya maradiyo y'iwacu eh, menshi ya maradiyo avuga amakuru atandukanye ni ukuvuga ategamiye leta hakaba n'ayandi maradiyo yegamiye leta hakaba n'ayandi eh, yegamiye abamenyesha abamenyeshamana eh, canke ugasanga n'ay'ubugenegene n'ibindi kuko ngaha mwatangaje kaneziyose kaneziyose sabwe wosubiramwe ku kabazo kawe wosubiramwe ku kabazo kawe e, e, yatangaje neza avuga ati hariho iradiyo e, yabikorero twawe CCIB yavuze amakuru y'intangamarara kandi ibyo makuru twarayumvirije yarasubiye aranavuga mbere benshi barayatanze ku marezo sosiyo twarasubiye turayumviriza abantu benshi barayumvirije hanyuma kuko yari ku marezo sosiyo yarasuye aravuga rero twebwe twumviriza tuguma twumviriza byose kuko umuntu akeneye inkuru ntaraba ngo ni iya leta cyangwa ngo yumvirize inkuru niko twe tubizi ni nk'ubushikiriza nawe nyine ashikiriza inkuru mhm. niko twe tubibona hanyuma rero mugabo tugiye kuraba ibyo yatangaje uyu mupfasoni medivine yavuze ati amakuru eh, yaraturira ni eh, kandi y'amakuru yateguwe eh, kandi na makuru ahengamye ibi niwe yabyibwiye mhm. hanyuma eh, nayikoreho ndamubwira nti amakuru ahengamye mbega yo yatubwira neza akadutotomorera neza ayo duteza kumviriza adahengamye n'ayandi ahengamye twokumviriza ko ari wajejwe ibyo bisata byo kumenyesha amakuru mhm. kuko twe tubiraba inkuru eh, yihengamye barayibeshuza kandi rero icyo kinyamakuru kiguma kibeshurwa kica kibura n'abakiriya kibura abacumviriza cyangwa iyo radiyo abayumviriza kuko ibihengamye urumva rero n'abanyamakuru n'ayo maradiyo nyine twibaza neza yuko yohava aja guhengama nubwo tuzi neza yuko amaradiyo menshi afise akarangamutima kayo nk'aho ku isangane murafise muvuga muti inama isumba ingimba mukagendera mm-hmm. kuri ako kariganga muhogo akabandi bavuga bati twebwe turire ducanishemo abantu canke tuvuge ibinyoma sinzi rero ibyo yashatse kuvuga iyo bavuze ngo namakuru ahengamye canke amakuru aturira icyo kintu yoga idusigurira neza akaduha definisiyo y'uduka abantu twogendera kuko Eh, turiko turakurikira ntiduhawe dukurikira ubwije dukurikire amakuru tuzi yuko adufitiye akamaro icyo ni ikindi kibazo nagomba kumubaza mhm. eh, hanyuma gerageza usongore kameze yose mhm. eh, hanyuma ngomba gusongora mhm. hanyuma nuko uko aha muri iyi minsi iheze murabona hariho ibintu byo kumenyesha amakuru us'amaradiyo gusa si n'ibinyamakuru hariho n’ibikogwa byo gukangurira abanyagihugu kubereka ukuri kuri mu gihugu ingene vyifashe ntibibi bintu umenga eh, leta ahubwo yabaye abanyagihugu cyangwa abanyagihugu Eh, umva tugize iminsi twumva yuko hariho gukangurira abanyagihugu muri ibi cyane muri biriya ugasanga baracuragirika tomurakaneze yose ushatse kuvuga amarezo sosiyo eh, ntange nk'akaruriro mhm. twarumvise n'ibyegeranyo byegeranyo bivugwa byatanzwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu yaje kugira amatohoza yuko bivugwa n'ingene bivugwa mu gihugu turumva yuko bitandukanye rwose kandi ibyo ngira ndawe nabyumva rero twebwe twebwe turibaza ko n'akamyo hanze twebwe yuko none avuze ati amakuru ahengamye ni ukuvuga ayo leta ishaka niyo n'abanyagihugu baba bashaka cyane kibazo jembo na cyo bagifatanye na kijya kindi wavuze reka kumbure kugira ngo kugira ngo atubwire neza ingene ingene ayo amakuru ahengamye yitwa asa cyangwa e, mu kuko inkuru ariyo ahubwo ariyo abanyamakuru bo bigisha ingene bazishikiriza mugabo ntiboreka kuyishikiriza kandi inkuru ariyo hari n'icyo yari yatanguye nk'abanyagihugu mhm. e, nk'abanyagihugu tubabaza nuko twumva yuko twumva iyo nkuru itoba ariyo mm, hari n'icyo yari yagarutse ko ati urwego rwabo rurasaba yuko n'abamenyeshamakuru bubanza gukarihishwa ubwenge reka kumbure turindire aguhinyisha inyishu kuri bino bibazo si bike eh, gutyo n'abandi baba bari ku murongo bace baharongera akaryo nizere ko ubandanye dukurikirana yego cyane yego cyane murakoze rero dutabaye kugira ngo tuje ku murongo umwe natwe twifuza gukorana na leta E, tugakorana tukumviriza e, iyo leta iri kumwe n'abanyagihugu kugira ngo e, ntihabe gutana kw'amajambo ngo hanyuma abantu ngo ntibumve ibintu cyo kimwe ugasanga bariko babyumviririza mu buriri canke bagiye kwiherera kandi ari ibintu ari ibintu byo Eh, yahafatiye ku cegeranyo cya RSF aho uburundi buboneka yuko bwasubiye inyuma mu kibanza hano cyane cyane mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru ngo mbe eh, mubabwira ni gute ndabona namwe mwacandikitse, ni gute uburundi guma busubira inyuma eh, mu burenganzira bwo gushikiriza amakuru ngira yafatiraho n'izi ngingo mwaheruka gufata zo guhagarika ibinyamakuru bimwe bimwe eh, icyo cegeranyo kugira turabe ibibanza uburundi bwabo bwarataye cewe yavuze ati afatiye nko kuri aya maradiyo aguma yugagwa nibaza yuko wibajije ngo iradiyo irugawe waca yumvira ngo ni ugusubiza inyuma umwuga wo kumenyesha amakuru ariko hugawe imwe hari igihe usanga huguruwe na zitanu uko rero nko kuri icyo gifatiye kuri icyo cyonyine cy'amaradiyo uko yoba akora n'iki bashobora gusanga ngira biyumvira ku bitigiri ariko ku bitigira iso cerekana uko umwuga ugenda ukomeye. zishobora kuba zike zigakora neza zikubahiriza amategeko zikamenyesha abanyagihugu inkuru zidahenganye nk'uko ngoma ndabivuga bakamenyesha inkuru uko ziri ariko ngira mu mwuga wo kumenyesha amakuru jewe ico cotuma ubu unye co bacarasubiye inyuma gaca igihugu cacu c'u Burundi nico ntari ko ndumva kubera navuze nti twebwe turabona akigoro kariko karaba twe turabona ibintu biriko birahinduka mu buryo bihinduka biba vyiza rero icyo coba caratumye urundi busubira inyuma muri kano kanya nkuko wabivuze na utarakironka ico cegeranya ntaco noshobora gutanga ko inkuru ntuhava nandi ntangi inkuru ihengamye nafitiye ama isoko nyakuri mvuga mhm. nti isoko nziza reka ngira ngo nibyo ashoka tuzogisoma hama nawe niyumva ata kandi tuzokimwishura tuzokirondera muri ino tuzumfashe nanjye nzobikora yego nanjye eh, ndabikwemereye hama tubimuronse kumbure mutubwire umugabo mm. yaciye avuga ati ashaka umuco ngo ku bijyanye n'isano arabye icyo cegeranyo n'ubwo natwe tutagifise hano mm. ngo arabye umuco ngo usanga ngo guhonyanga cyangwa kukwaka uburenganzira cyangwa ubwo burenganzira buke buri mu bihugu ngo usanga kenshi” ari ibihugu demokarasi atari nziza ngo mwumuhe umuco eee eh, yavuze ati yanda ndabyibutse yanavuze ati hari ibihugu usanga bitubahirijwe ku bwa demokarasi idakomeye mhm. ariko ngira birabizi bya demokarasi ngaha mu burundi ko turimo ibihugu nibaza yuko bishobora ko ari ibihugu demokarasi bigenda biyubahiriza nubwo duca mu bihe bitoroshe rero guca mu bihe bitoroshe ugasanga hariho amakuru avugwa hirya no hino nimwe turabona turavuga kutubahiriza kudatanga inkuru ikwiri kandi nta n'ikindi sensi iri hajya iracungera kugira umumenyesha amakuru mu kurondera amakuru no mu kuyashikiriza ayashikirize bimworoheye utwo twose tugenda tubangira na buri cabona iyo biramutse bimenyekana muri sense barihutira kugira icyo bakoze ijoro n'umutaga murabizi amasaha ariyo yose telefone irasona umuntu agaterefona akabivuga mhm. Ama yagarutse ku kandi kabazo ati kumengo ngo amaradiyo abangamiwe n'ayategamiye leta irakora murabizi ko ni nayo na televiziyo ikorera ku butaka bwose bw'uburundi irashika hose amaradiyo menshi muri aya abana ashaka na maradiyo akorera i bujumbura ugasanga kenshi ntashika mm. ruguru yoyo irarekuriwe guhengama inde nta n'imwe irekure guhengama nashaka kubanza kuvuga kuri iyo ngo zegamiye igihugu mhm. iyo igihugu ni imwe izo wazegamiye igihugu jewe ahubwo mwona bimfasha byo mukaba nabimbwira kuruta rero ntitujya dufata ngo turi ko turakorera ngo kuy'igihugu ngo ni ukuyorohereza n'iki oya ariko ndabibutse yuko iyo baza kuzuguruza umwe wese azana urutonde rw'ibiganiro azogirisha hmm. akavuga ati jewe ntawe umutorera araza akatuzanira murayizi akatuzanira akavuga ati jenze ukora kuri ibi n'ibi n'ibi jeni yifuza kuvuga ku byerekeye indero jeni yifuza kuvuga ibyerekeye amagara y'abantu jeni yifuza kuvuga ibyerekeye no biva muri bo ibyo rero muri icyo gihe bibaye turabandanya bakayasinya bayasinye naho rero hava ibihano kuko iyo mwasezeranye n'umuntu ukarenga ku isezerano niho usanga akenshi habayemo ikibazo rero novuga yuko nta kuvuga ngo ngo harayo ngo yegamiye ubutegetsi ngo canke ngo harayiki oya yose akora ku rwego rumwe kandi bose n'amasezerano baba barisinyiye mm. rero iyo washize umukono ku kintu kakirengako urumva bikurikirana wewe ntibicarije kuvuga ngo ngo nabigenga bose ngo babifatiwemo reka mu nyishu y'iwawe nyine mwebwe nk'urwego sense abadije ah, ati amahukuru ahengamye eh, ngo nayahe ngo mbe nayahe amaradiyo akwiye kumvirizwa ngo kugira kumbure ejo na hirya ejo nabone ntibagwe mu rudubi ngo umviriza aya maradiyo ngo rekaya kumbure baba bashaka kuraba barabati bwabone n'umviriza radio runaka ekada izo bihengamye kumbure ntiri kumwe na leta canke ivuga ibinyuranye na leta mweko mwamubwiye bati ah, nkicegera nkijya jambo ry'intangamara rya CCB FM plus ngo ryari eh, rihengamye urumva ko byagiye birajya no kumara izo sosiyete none eh, babwira uti iyi radiyo n'ukuri izoba ari sawa turabona yuko ayo makuru azoba adahengamye nivyo yabajije ati muhumuco ashaka kumenya amakuru ahengamye yari iradiyo yose irakurikira uvuze uti bahi bahiradiyo kumviritsa naha turiko turavugira abo humviriza kuko ico ndiko ndavuga ni amakuru adahengamye no kuvuga iyo habaye ikintu gerageza urondere impande zose imbere yuko ushikiriza inkuru nk'umujournaliste nk'umumenyesha amakuru ivyo umuntu wese arabizi uvuga uti ejo usanze abantu bariko baragwana akarero ndagasubiramo ugasanga hari uwakomeretse urashobora gusanga hari umaze gukomereka aguye hasi mugabo ntuzi ko bamusunuye ntuzi ko ari we yagwanye ubwa mbere urabanza ukarondera ukumviriza uwakomeretse akakubwira ibyiwe mhm. uwakubiswe agihagaze akavuga ibyiwe mugabo ntiwoca uvuga uti uwakomeretse gusa cyangwa uwo yahejeje gukubita uwundi ngo bari bandenganije ngo ngize gutya nshe mbona aguye hasi iyo ni nkuru utaba yamaze guhenga wobaza n'ibyabona byari ngaho ababibonesheje amaso muti byagenze gute hama abamenyesha makuru murafise ubuhinga mwarakayishije ubwenge mwarabyigiye ukavuga uti iyi ndayivuga uku iyi ndayihindura uku canke iyi nkuru ni ninayivuga irubaka kuko murabizi ko mu kumenyesha amakuru uravuga ikintu uvuga uti mu bamwe bafasha igihugu ko gitera imbere irajya kubaka hari icyo ijya guhindura hari icyo yongera ko inkuru ikavugwa ukuri ikuri ukuri kuguma ukuri niko nkunda kuvuga mm-hmm. ukuri kuguma ukuri mugabo uri kugushikiriza gute kubera nk'ubu tuvuze nko mu by'intangamarara hariho bimwe biboneka ko batagerageje kurondera ngira yarihuse ijya nkuru mu kuyishikiriza sinzi ko inkuru zabo muba muzikurikirana canke muba mukurikirana uko bakora ubwo muraraba neza yuko nabo izo mpande zose baba bazirondeye canke ubwo ruhande rwitwa yuko ruhengamiye leta batarurondeye cyane kuruta Burundi canke Burundi gogo hariho abarurondera tutaravye turavye kumuga wo kumenyesha makuru byo twakwita professionalisme tuta tuvuze professionalisme mugo tutaravye uh, nka karanga mutima kuvuga ki radio igenderako yo ita deontology y'iradio mm, etike eh, donc mm. ugize neza cyane sinokubwira ngo tura ngo ni nk'uko uvuze nk'uko twaba tuyakarira nyine tukaraba iminsi singira n'aka ko hariho amaradiyo na gasopo atigira ronka ibyo sindavyibaza na gatoya mm. kuko nozo gutumira ukaraba n'amaraporo y'iwacu ivyegeranyo dufise kundwi kundwi kuko baradushikiriza icavuzwe buri munsi buri munsi abagize agakosa ariko si bose biza ku maradiyo ngo ngahanze kubivugira muri studio yisanganiro mvuge nti ngo iradiyo nakayagize ikosa mm. namwebwe turabatuma ko ari uwagize ikiganiro ari uwagize ikosa turamubwira mu gihe biba bigishoboka ariko sinovuga ngo nizegamiye leta ngo izimigambwe izo jewe twebwe iyo zije ziraza zikiyandikisha nk'amaradiyo kujya kw'abandi kandi zifise ibisabwa nayibabwiye twe muri sense twegeza gushira gukurikiza amategeko uko abivuga kubahiriza umwuga w'amenyesha amakuru umwidegemvyo mu kurondera inkuru mu gushikiriza inkuru atayihengamiye icyo jambo turaja kurondera irindi ryoba ryumvikana kuruta ariko guhenga murumva aba ari uruhande rumwe uriko udahagaze mm. neza rero no kumenyesha kandi nongera ndaguhumuriza ko iradiyo yose ikorera ku butaka bw'u Burundi yose irakurikiranwa n'urwego sense barayumviriza hagizemo akantu katameze neza kavugiwemwo turabahamagara mhm. kandi ikosa ryose bujya rigendana n'igihano mu masezerano tuba dufitaniye no mu masezerano twe dufise mhm. reka tudatebye twakire kamatari ndabona ari ku murongo ari muri Australia ah, ni kamatari ego kamatari reka tukuramutse tuguha n'ikaze muri kino kiganiro karadiridimba ibintu byo birero usanga bidasezerana muvye ko n'umutumira avuze ati hari igihe natwe tuvuga ngo ivyuma ntibisezerana ngira ngo ko ari iby'abazungu navyo birashika kenshi bikanga ego n'ukuri ngira birashika kwa kweri mugabo usanga ikaze mu kiganiro karadiridimba kamatari muri Australia hama turiko tuvuga ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru turi kumwe n'icegera c'urongo SNC mbere akaba ari nawe asanzwe akivuga yavugira ugo gwego ni Eme Divine niyo kwizigirwa arakabazo canke ibibazo canke mbere ushaka ari intererano urahawe ikaze byewe ubwa mbere na mbere n'ukuri nagomba ndamushimira uwo mutumire medivine niyo kwizigira murakoze rwose kamatari eh, yagize neza kubona yashoboye guca yitaba ubutumire bwa radiyo yanyu radiyo isanganiro nayo nyine ntiyanatugoye wanashima yavuze ku bijyanye n'amaradiyo yari atuye afise amadose yayo mu butungane nk'uko bari babivuze mbere bari bavuze yuko amaradiyo yari yarugawe kiriya gihe ngo ariko ibyayo ngo biriko birakurikiranirwa mu butungane mhm. hanyuma aravuga yuko ngo bari babahanuye ngo mbere yuko ngo bakora ibishoboka byose ngo kugira ngo ibyabo ngo bimenyekane urumva biciye mu butungane mhm. none abantu batwara amaradiyo cyangwa amaradiyo arafise uburenganzira bwo gusunika ubutungane cyangwa ubutungane bugomba gukora ibikorwa mu bwigenge bwabwo urakoze hanyuma yashizemo igihe ariko arishyura ku bibazo bya kanediyusi aho yashimangiye yuko ngo ngo eh, iterambere mu bijyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru hamwe n'uburenganzira bwo gushyikiriza ngo ngo biriko biratera imbere umuntu afatiye eh, ku gitigiri cy'amaradiyo aherutse guhagarikwa mhm. iryo ryoba ryo terambere avuga mhm. hanyuma ryoba ryo terambere ashaka kutubwira mhm. hanyuma akabazo ka gatatu ikindi kibazo ikindi kibazo kigira gatatu mhm. uracibagiye akamata mhm. oya ikindi kibazo kigira gatatu njye nagomba kubaza mm. akanya yego reka sozerere mhm. ku gisabo kuko ndakunda rwose ndakunda numvishije ingene rwose wagerageje kubwira kanegisi umubwira ati zamura doma ku rutoke je nanjye ndumva ko umengo vyo bari vyiza abarundi turiko turaganira tugiye turadoma ku rutoke kugira n'abatwumviriza boroheye gutahura mhm. gutahura ibyo tuba twashatse kuvuga kuko hari igihe dukoresha imvugo ugasanga umwese uriko turagorana rwose kandi tuvuga ikirundi tumvirizwa n'abarundi ugasanga n'umurundi yakumvirije ntiyatahuye neza koko mbega washatse kuvuga iki burya ndakunda umutama perezida ntibantunganya niba ari mu kiganiro ahimiriza abarundi kuvuga nyine badudurirako je nange niko ndabibona hmm. uti rero sense ziradudurirako hmm. ikibazo icyo gisabo cawe nikiye hanyuma rero igisabo canje nari mfise jewe nk'umurundi abahanze mbona akamaro n'ukuri ko kugira ibimenyesha makuru byinshi bitandukanye nko mhm. kugira ibinyamakuru byigenga nkaraba ingene ari ibintu bikomeye cyane rwose urabye iterambere bino bihugu bifise umwidegembyo ukumenya inkuru zitandukanye birafasha rwose mu buzima bw'igihugu kenagira ndamusabe ahubwo iyo ngingo bafashe bayisubire ko n'ukuri urabiye ku madosiye avuga yuko yari mu butungane ari abayo maradiyo yego yagize neza akamatari turamushimiye kubona yahamagaye yavuze mu bisabo vyiwe reka mpere mu bisabo vyiwe ngo kudomako aha wahera ku ntaco eh oya nashaka gukengwa ku bisabo vyiwe ko ntaco ndi bubikore ko atari kubishima mhm. kandi tukabikorera ko tukavuga tuti ibi bisabi ibisabo vyiwe mhm. yavuze umuntu azaradomako Mhm. n'umuco mwiza abarundi dukwiye kugira mu nama ya bose ibyo byo zosubira mu nama ya bose ko ari igisabo ngira bamuha umwizero ko ari igisabo burya ntawe ukubita ku maboko mhm. murabizi neza uko bimeze mu mico y'ikirundi urumviriza umuntu ukamuyagisha ukumva iyo bija mugashira hamwe kandi mukaja kuraba ingingo ibereye n'ubwo ntaco nomwankira abo bijejwe abo biraba nibahitamwo kubikora uko abishaka bazoza bita urwego sense nago ruvyige kuko ibi ntivyakozwe n'umuntu umwe ni ibintu bikorerwa mu mugwi mu nama nkuru ya bose vyigwe ntawovuga rero ngo nibace ngo ya ntibazotumbere sense oya bazobandanye n'undi bakorana na sense bashaka kuzobandanya umengo yashaka umwizero mwamuha nka webwe jewe nka jewe nk'umuvugizi sense ukongera mm. ukanumvugiza urumva office gihagararo gikomeye ngira murabizi umuvugizi mhm. n'icegera icyo ari cyo n'icegera ukongera ukaba n'umuvugizi yego cyane rwose rero mvuze nk'icegera cy'urwo rwego aho niho sawa wowe uri perezida murakoze cyane rwose kumvuze nk'icegera cy'urwo rwego ndavuga nti ibintu bikorerwa mu nama umuntu umuti umwe ntiwigira inama mm-hmm. ngo atariyo umugani murawubandanya rero kuko uwo mutwe umwe w'icyo cegera cy'urongo esense kitoshobora gutanga inyishu irenze kumubwira muti nibaza ibyo tuzovyiga sinashobora kuvugira rero urwego rukomeye nka sense mvuge nti ibintu bizogenda ukoya ibintu twebijina tuja inama n'abandi ibintu tukavyihereza hamwe tugaheza tugatanga inyishu canke tugafata ingingo twese duhuriyeko rero ico nico nomubwira barari kuri we kuza baraza batugendere baraza bashikiza iciyumviro cabo hama nk'urwego sense rusubire ruvyige nimba vyonashoboka ariko icyo kintu sinokivuga jewe nk'icegera curongoye senzi noba nibagije abandi benshi dusangiye kurongora urugwego murakoze ni umwitero ngira ngo muzobishikira nimwagira iyo nama urumva ko ntamwirukanye mm-hmm. ariko urumva ko ndamuhaye ikaze cyane rwose mm-hmm. icyo cyari gisaba ubwo yabajije utubazo dutatu ati mbega none amaradiyo afite uburenganzira tarimo na televiziyo tuti igihe bo bakiri mu butungane twibaze yuko ibintu bizoba bigenda bitera imbere aho rero hose si uko tutari tuzi yuko itegeko rihari ariko burya uzi ikibazo kihari nawe uratenyenya ukavuga uti reka ndabe kuko nicyo tujeje si ukuvuga ngo sense irihajya kugira ihana abantu oya irihajya kugira ihanure irihajya kugira ifashe kugira umuntu ashobora gukora mu midegemvyo rero ico kiringo twari twakibahaye sinovuga yuko arabyerekana barabyemera muri sense barayaha uruhusha rwo gushobora gukora nk'iradiyo izwi mu gihugu cy'u Burundi ariko baca baramara igihe kinini cyane kirenga ku kiringo amasezerano bivugamo mu bisanzwe baravuga amezi icumi cyangwa umwaka uba watanguye gukora ubu uri nko mu mwaka tuvuge wo kugerageza mm. hanyuma ugatangura n'uwundi mugabo ye kimwe wanakoze kandi ntagire n'ikintu naravuga uti ibintu byarangoye muramfasha mutenyenye kumfatira ingingo cyangwa murandindira gato cyangwa inyongerereza igihe ngerageze byacangoye aha rero muri aba ari aha ntawaje kubivuga rero ico gituma yuko tuvuga tutireka tubake uruhusha rwo gukora kuko ntaco bariko barabwatangure gukora izi zindi nazo zari zifise mu butungane ama amadosiye yabo turavuga baranabizi kuko barabizi babifisemo uburambe barakoze se maradiyo mashasha yoyo ni amaradiyo yari asanzwe akora iyo arageraniye ikibazo n'ubutungane hariho aho bitunganyirizwa kuko muranabizi nace ndanakibibutse n'izi ngingo twafashe batazishimye baritwara mu butungane uwo ari we wese muri ibi kuko sense iragira ingingo ikazifata ariko utanyuzwe wumva hari aho warenganijwe uritwara ukavuga uti jewe ni mumfashe mu ntunganyiriza aha hantu nararenganijwe rero kuri aya maradiyo ntiyariko arakora amezi atatu aheze twenshi twisunga muri sense turaba amasezerano amezi atatu yararenze atari ko arashikiriza ibiganiro byabo nk'uko byari bisanzwe igikurikira biranavugwa neza mu ngingo ya mirongo itanu nayo babwiye iyo radiyo izosubira gusaba uruhusha gushasha mhm. kugira ishobora gusohokora mu Burundi n'aya maradiyo ntibyashoboka nibabishaka bazogaruka basubira gusaba gushasha mhm. nta n'umwe yankiwe kuko gushika umunota tubandanya twemerera amaradiyo gukora mhm, reka tubwire ko akanya kariho karanaturengana kakabaza ati none koko ko ubona mwafashe izo ngingo ngo niryo terambere koko mubona ego yavuze neza ati nabivuze neza iterambere twe ntituriharurira mu nzugawe ariko tubiharurira turaba kimwe je ndashobora kuvuga ndaba ukuntu abantu bahurumbira uwo mwuga kandi ndavuga nti hariho amaradiyo menshi ariko arugururwa muri iyo myaka avuze ati abandi byagenda bitera bisubira inyuma twe mu bundi hari abantu bagenda baza bugurura amaradi n'ubu ndafise amadosiye amwe amwe y'abashaka gusaba amaradi kuguruza amaradi biguma biri ko birakora hama kandi kuzugariwe siho dufatira ariko turaraba mbese izihari ziriko zikora gute ziriko zishikiriza amakuru ameze gute mbese ubuhinga bariko barakoresha mbese ubu igihugu cyose kira umuntu ari mu ntara ya kure arumviriza amaradiyo ane atanu yorohewe agahitamo iyo ashaka atavuga ngo ngo iyi niyo mfata rero twe tuvuga tuti biriko biratera imbere ntidufatira ku ziriko zirugagwa kandi n'izuga umwumvise ukuntu bimeze seyibe ni ihagarikwa sinukugarirwa mm. yugariwe amezi atatu gusa ikoze ibyo yari kwiye gukora bizoca bikorera mu bwoba ku gutinya ugasanga umunyagihugu ntari karonka ya nkuru ashaka ntari karonka ibigezweho ntari karonka amakuru atohojwe kandi a anonosowe neza ni igiki mwebwe nk'urwego rugejwe gucungera amakuru nk'umwizero mwoha abandi bamenyesha amakuru cyangwa ibindi bimenyesha amakuru bisigaye kugira ejo na hirya y'ejo uno mwuga wandanye ari uwo guteza imbere kino gihugu cacu mu munota umwe nubwo biri uko bikwiye kumera uko tugaca tugera ahantu tukavuga tuti umwuga wabo wubahirizwe nicyo twege dushaka sense ntaciyeho bimaze cyangwa ntaciyeho bikwirakora mu gihe ibi tujeje bitariko biratera imbere nibyo turyohera twe turashaka ko umwuga wo kumenyesha amakuru ukomera kandi utera imbere ni ukuvuga ukomera mu gihe uwukora nawe nyene awukora yorohewe nawe nyene abona ko ari icyo ariko arunguka muri icyo gihe rero je ndangiza nobabwira nti bakomere bagume ku mwuga babandanye banonosora ibyabo bige amategeko abubahiriza burya hariho nibo nibaza yuko nico gituma twagize irya ry'uko bose bakwiye kwiyandikisha ntagire umuntu wese avunduruka aza avuga ati ngo nje ndumenyesha amakuru ariko yiyandikishe azane ibisabwa byose abe umuntu azwi muri icyo gihe tuzokwicara hamwe turabe tuti ibi biratubakiye bikwiye kugenda guhama tubitorera inyishu twese hamwe ibiganiro bikomeze kuja imbere murakoze cyane yakoze Canesius Karorero mu Bubirigi yakoze na Kamatari mu gihugu ca Australia Emetuse Mitebutsi yari mu buhinga bw'ivyuma nawe ne yakoze reka nshimire madame Eme Divine niyo kwizigirwa usanzwe urice giracurongo essence mbere nimwe muvugira n'uko gwego wakoze kwita ubutumire bwacu nakoze cyane gose medaya kudutumira nejo hakagira ikindi coba kibabakiye nta kindi tujejwe atarukuza gutanga umuco no kubakomereza umwuga murakoze cyane medar niyo nkuru narindemesheje kino kiganiro karadiridimba ndabashimire ndayifuriza n'ibihe byiza hiwanyu duha n'isango ukundi wa Mungu ndi Brussels mu bigi inyota y'ubutegetsi yoshingira ku guteza imbere igihugu n'abanyagihugu bose